Відтоді, як я зрозумів, хто ви такий, мені весь час страшенно кортить натиснути на гачок. Ворушіться або присягаюсь, я застрелю вас. Зрештою, якого дідька я маю турбуватись тим, щоб вас повісили саме в Анфіні. Цього разу Карачова повірив і сповз Болинві на дешок вагончика. Сміт ткнув пістолетом у бік Томаса. Той без жодного слова рушив услід за Карачовою. Через 10 секунд до них приєднався Крістіансен. Сміт подивився, як вагончик під дах станції, а тоді поглянув угору на вікно, з якого запалили інвалід, призвався. Я все ще тут, Карнебі Джонс не зважувався навіть визирнути з вікна. Сподіваюсь, ви там недовго сидітимете? Рішуче запитав Сміт. Вони можуть з'явитися щохвилини. Мені неприємно вам про це говорити, але я мушу. Мій обов'язок застерегти вас від того, що вас чекає шпигуна. Вас піддадуть тортурам, містер Джонсон. Вони не тільки повибивають вам зуби і повиривають нігті, вони зроблять вам те, про що я приміс Елісон навіть сказати не можу. А на сам кінець. Ви опинитесь у газовій камері, якщо, звісно, доти доживете. Мері тиснула його руку. Вони вони справді все це зроблять. Сміт поглянув на Мері зі щирим подивом і знову підвищив голос. Містер Джонсе, ви конатимете так, як вам не може привидітись навіть у найстрашнішому кошмарі. І конатами туди, годинами, а може і цілими днями. І увесь час ходитимете криком. Що на Бога я маю зробити? Голос Джонса тремтів від розпачу. Що я можу діяти? Сповсти полинвів вниз, грубо кинув Сміт. 15 футів, якихось 15 футів, містер Джонса. Це та висота, на яку стрибають із жердиною. Не можу, простогнав Джонс. Просто не можу. Можете, наполягав Сміт. Візьміться за линву, перелізьте через підвіконня і вниз. Ми вас підхопимо. Не можу, ну не можу. О Боже, розпачливо вигукнув Сміт. Уже пізно. Що ви маєте на увазі? Вони вже йдуть, йдуть по вас. На вашому поверсі засвітились вікна. Вони вже близько. О Боже, скоро вони почнуть мучити вас. Через дві секунди Карневі Джонс перемахнув через підвіконня і ковзнув линвою вниз. Очі його були міцно заплющені. Мері захоплено промовила. Ти справді найвидатніший брехун усіх часів. Те саме казав і шафер. Мабуть, ви з ним маєте рацію. Вагончик із трьома чоловіками на даху уповз у приміщення горішньої під дулом шаферового пістолета бранці спустилися на випростаних руках, а тоді скочили на долівку станції. Останній з трьох Томас стрибнув невдало, скрикнув від болю і повалився набік. Падаючи, він схопив шафера за ноги. Втративши рівновагу, шафер змахнув руками і цієї ж миті Крістіансен щосили штовхнув його в груди. Шафер ударився спиною в акумулятор і на дрібку секунди втратив контроль за подіями. Цього вистачило, щоб його зброєю заволодів Крістіансен і наставив йому просто до горла. Крачола відразу ж підскочив до нижніх залізних дверей і щосили поторгав їх. Тоді рвучко обернувся до шафера і, відштовхнувши у бік Крістіансена, вчепився лейтенантові в горлянку. Де ключ від цього триклятущого замка? Людському голосові важко було відтворити сичання гадюки, але крачолі це вдалося. Двері замкнені зсередини. Це міг зробити лише те, де ключ. Шафер спробував звестися і відштовхнути крачолу. Я я задихаюсь. Разом із словами з його горла вихопилось хрипіння. Я зараз задихнусь. Де ключ? Карачола трохи відпустив його. Мені погано. Шахар став навколішки. Голова його впала на груди, з горла чувся клекіт.